بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحقنون سلهم أيهم زعيم أم لهم شركاء فساد إلى السجود فلا يستطيعون أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كان يدعون إلى السجود وهم سالمون فبرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي لكيم أم تسألهم أجرا aja lagi padare iki prakare wong kafir perang sakel meske la kagole wong sing butake si pate Nah, diterangake kanggo wong takwa besok ento apa nek wong kafir kecelakaan lan azab Innali mutaqi la sata walaiku tetap ketua orang sing takwa. Ijaratin oleh ngarsana pangeran, jalatul la'in utawi bila-bila percabatan pecek batas besok wawal sing takwa kita ringi percabatan isi leh kelek batan sing baca-baca Lalu kau jawa inda mutakin dari mutakin na inda rakim jayati naim diwoto karewan islam islam sabar kaja rapi wajan rapi rewi tunang gati dak tentu suarga aku ya kerja yang untuk suarga Jadi orang kafir-kafir itu ya umum syarat bakal entek suaraku. Tak jenisnya mengajari dan moto surat kafir dan diri. Kata terjadi surat kafir itu. Le ada kematian dan saya muslim dan muslim. Tulis ada surat kafir. telah pulang ke rumah bapak. Iku akibatnya itu, yang kafir itu gak ada di suarga, akibatnya. Bolanya gak ada di kekukurannya, mantep dengan. Jalu-jalu ada gereja-gereja tempat ibadah itu mantep dengan. Iku dinyata ada gak ada surat jatuh. Indonesia biasa telah pulang ke rumah Bapak di surga. Ruang tadi, kursi awal suarga, terus dua di DE. Nah, mereka no. Surat Al-Baqarah, jadi setelah Wong Yahudi, wong Nasrani itu ya ngaku-ngaku bakalnya suaraku. Kita raja Quran, wakalu layak ulau jannata illa mangkana hujan al nasara. Cara lewat Yahudi, segi saat lepuh suaraku besok, yaitu wong sing agamanya Yahudi. Yahudi. liyane ora iso. Sejane prasane kesen yen nuring ana ora kata mlebu swarga daerah wong nasrani daerah itu. iku. Aku desa anggapan-anggapan ada sampai sangka Yahudi, sangka Nasrani. Ya. Lalu bosnya bosnya dikubur. Bosnya. Seorang kerasan diajak ke karena Nabi Isa dan Bu Marian. Mergoyang saya ngapali telu-telu yang atunggal. Itu dikerawakan kepada surat Al-Ma'idah Jus itu. wa iya tala isyadu dari yana a'anca kultalik nasib tati wa ummiya ilahi min dunillah Dati bu, dati isya kare bu barian, dicepe panggung. Bicarane kusi Allah bisat, pelajaratan. Kagun dalam-dalam yang kristal, Tapi isolat budarian sing kita koli. Wa ilqalallahu ya isad budarian. Isa dalam Anda ku dalim nasib kaki budi wa ummiya ilahi di mintu lillah Apa ku dari kadar dosa itu kau ngomong-ngomong kuwe ibumu telu-telu nek atu gara-gara aku tapi sa gerecet balik aku kola subhanak Maya kunu li an aku lama laisa li dihakba Kusti maha suci tanya jajan Jalan gua terlatih sengkosan benar ingkong tukul tuhu cakat alintah gak bila kula wabam tentu panjadikan perso joy lalu kaiku terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus Nah, terus ambil angkat saksi. Bisa. Nek pegawai kue tak tahu ganda bodoh. Dan masyarakat ke ganda bodoh. Dia itu yang menganggap piaga-piaga. Nah, saksi itu. Ah, Jadi kalau kita nanti isa tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, saksi kula umat Muhammad. Terus kula jajalan kagal ko ngomong tapi sudah ngarep-ngarep ya bangsanya sahabat sing rosa-rosa sing galak-galak Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dan Ngajeng terus ngomong laras mati Isa. Iku rame gara-gara orang Kristen. Lalu ke umat Muhammad bersaksi benar ada Nabi Isa. Kusi Allah sudah mana? Waktu itu Isa ngerti ini sangka siapa. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, akar terusuk. Gua gak bisa ngerti, nah isa sing bener. Gue sama siapa? Nah, terus penjawab, gue sangking kanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liwat jawa Qur'an yang pun sampai akhir. Akhirnya kanya Nabi diangkat nang panggung. Muhammad Atau seliramu was bener-bener nyampe akal rahmu sehingga dangake nang situasi iki. Ende, eh, sampe kuwe, sampe ake setelio, jauh-jauh jenengan tikang bokot jus, 114 surat pun kuwe sampe ake setelio. Iki terangake nang ini Quran, Kakaita ija si'na ning kulli umatin bisahidu, وجئنا بك على هؤلاء شهيدا بيه سيتواسي نندس نأوستو شاكسي شاكسي نان آتن آتن نان دي سنك نر سنك سالة شاكسي ترتاخر وكيف إذا جئنا بك سليلان محمد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كويك بكي saksi terakhir saksi utama benerake lan ngelirake masyarakat itu kaji nabi cantil ya. Nah. berada nalika kanji nabi dawa karo sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan Nabi nama tamu, tamunya ahli Qur'an. Itu ditawikan macaknya Qur'an. Betul, alaiya Qur'an. Abdullah bin Mas'ud, aku wajaknya Qur'an. Ibn Mas'ud, Mas'ud, Wadahnya wa'alaika, wa'alaika unzi. Kok model ya Nabi, kulau mahasyata Qur'an datang jenengan. Yang Qur'an itu kemurunan jenengan, mesinnya jenengan kan mas. Bala-bala. Walakin ni uhibu an asma'a min hayri. Benar. Qur'an kemurunan aku. Neng aku kepengen ngrungokno Quran sangka wong dhewe. Aku kepengen sing ngrungokno. Aku lagi master, lagi maos, surat An-Nisa, mulai awal, nanti kira-kira petang lampir setengah. Ini bisa tahu kaya jikna minggul umat yang bisa hidup. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا Isinya ayat merangkata situasi akhirat tarung antara muslimin dan non-muslim. Nanggu kekuatan dasar-dasar sebagai saksi. Jadi ayat berikut tadi Nabi bayangake. Mohon nangis tadi Nabi. Nabi. sarang warnanya karena hasbukal an hasbukal an Abdullah bersyukur lemaja jadi lemaja nanti tekan lampir setengah meh setengah jus hmm. berarti kaji nabi tersebut ahli maja Quran seneng mirengake Al-Quran hmm, kita pelajari dan kita amati sampun ngantos salah sing disebut mutakin ku sapa masyarakat Indonesia apa mutakin kajas sama orang nah jadi kita kudu mantap yang sing kenangan mutakin bahasa Arab bahasa Quran maknanya wong kang takwa pengertian wong takwa niku wong Islam sehingga ada jawab perintah pun Allah mengkiri awisannya pun itu mutakin jadi mutakin nebu Islam ya. mustaqim mesti wong Islam. Ora ana mustaqim nasrani niku mboten nenten. Niki wong Islam. Mulane nama wong ning bangsa Indonesia, rakyat Indonesia semuanya adalah mustaqim. Dosa pengajian Jum'ah Bajar kuratori. Jadi ini orang-orang Indonesia mutakin kaget. haram dosa berarti lego keadaan nasrani ke kumut batin saya pada pada sangkan benar yang yang pesen muda suaraku pada yang bukan nonton suaraku meja semuanya suaraku namun yang esam yang kafir orang-orang yang jatuh suaraku bukan nonton Wa malika inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im Tiba tetara sohabat sohabat itu yang kafir kafir itu gimana? Orang besok dengan suarga aku ya suarga Masa suarga dan tak sampai tetap Itu saja ngomong Malah itu kewelah-welah apa kusya Allah dengan Al-Quran Yang yang senyanggap wong Islam karo wong kafir dianggap padha diwelek-welek nganti pitung macem le melek-melek no siji apa ne jahane le muslimin le kare muslimin apa apa mongga batu ngake ake insyan Allah ing wong Islam kare muslimin kare wong kafir apa pantas Wong Islam tak takkan nak cari wong kafir. Gitu dah le. Wong kafir pada wong Islam. Orang no. Wong kafir pada cara wong Islam gula orang no. Wong Islam suatu. Wong kafir neraka. Hmm. Iku Islam itu pasti itu. Tiba lah orang nama lorok malakum. Tidak takkan. Nau kaya perasun katua syirakata wong kafir Kaya kakak kumu nata ya temu kumu syirakata Bapak isya nekat ngawang kafir Kaya wana jantar ke syirakane Tekan dulu Malakum ke kakak kumu Kok isya Yang dia putusan kaya mana Nomor telusi Allah lelana Amlakum kita bumpi hita terusuh apa aku kecewa lah kata utai kita sini karena orang kita kata itu nak jemah kecewa lah kata apa aku tahu ketekanan kita sehingga mereka terus tidak wajah merangkai orang Islam dan orang kata pada suara ini apa anak kita anak kita pergi itu seolah-olah melalui Ayo kita pun membeli Nek kita lemesan, kok aneh, panah. Nanti saat itu, bisa diwajar. Nek jualan kater-kater mana, nanti kater, ngiri kater. Diwajar-wajar nanti, nomor kater. Inna lakum dihi lana kakayarun. Sata mereka itu kata kusirahun dalam kitab yang masyarakat darang. Kakayarun akan kemilah sirah kater. Terus ana tiket kono mbok waca, mbok kono merangake, kuwe bakale suwarga. Tiket atendi. Terus ke mana? Amrakum aimanan. Apa tak itu saja surat kata aimanan yang tadi-tadi janji-janji halal mereka jenjen. Bali hukum janji yang pupuk, yang kuat. Ilayah mulia kiamat itu tetap dina kiamat. harus tahu janji karena Allah ya kalau enam muslim muda suarga enak harus tahu janji Innalakum lama tahkumun tahkumulaitu tetap-tetap sudah kata Lama saya itu barang tahkumun akan kamu tersu sudah kata Nak menarik tahu Kami Nabi itu jauhi sahun takut na Muhammad yang kafir-kafir. Sehingga ngomong-ngomong. Ayo, eh, utawin diwong kafir juga ni kataan mengkata putusan dan eh, Islam kata wong kafir bakal ikut ke suaranya Zain dan sing tanggung jawab. Sing ngomong-ngomong sopoh, kata ni sing tanggung jawab sopoh. Ayo. ora ana sing muncul lan kafir ora ana sing muncul Allah yang jasa ada dari kita dua yang ada syurga yang mencari dikele yang mencatatkan dan ada yang mencatati tekanan saya kuih yang terbetul nekakna surat kata-kata kata-kata syurga yang dalam tanda ingkano sedetain namun ana sabar dewee iku bener nek pancen bener omongane lah kare wong kafir nggak suwarga dobro kare wong islam tekane sing ngomong sapa sing kandung jawab sapa hmm. Ijadah nanti piteng leleh-lelehan. Belumlah-belah ada kursi-kursi ada orang kata, macam itu. Nak menawan dia nak kita hati. Tuhan tidak tahu. Mereka tahu janji kepada pangeran. Janji yang berkata. Hmm. Nak menawan orang sengat sengi, orang berani. Tidak tahu. Hmm. Nak menawan orang sengat tanggung jawab. Dia ni. bicaranya lain melah-melah ada. Bahasa Quran di benar-benar bahasa ibarat. Bahasa ibarat itu bahasa disesuai ada para yang nonton. Yang nonton Quran manusia. Manusia itu lainnya cuma saya sekarang. Mesti ke unan-unan, omong-omongan, baik-baik unan. Omong -omongan, Mulanya ini kita itu dengan Allah. Maksudnya apa lagi? Jatuh banjir dan akhirat manusia non Muslim plus Raisa jalan. Kasihan orang putus telatak. Hmm. Mereka ayat ini turun orang Islam sak dunia. Hmm. Iwala-iwala. Wajah manusia itu riwel. Dan kalau terang ada bulat balik, dalil manusia riwel, surat Al-Kahfi, Juz, dan Kalilas. Wakana insanu akkara syai'in jadala. Wakana insanu akkara syai'in jadala. Manusia itu riwel. Uh, ah, Rana riwel itu dikenangnya. Quran Sheikh Maiti yang kafir ke sana. Itu besok terus karek neraka akal ngomongnya kiamat. Ayat canda itu nerangake situasi kira kiamat nalikana lajang masyar. Yang panjang berantukalangi barat yaitu sesuai akal. Ya yaushahu amsaken cerita ceritanya Muhammad yang dalam dinana dibuka apa rentes besok tadi nanti amat sampai ribut Nah aku ni tu kaya orang cincin cincin nak nuju anak kopi mandu. Nah, anak anak kopi, anak pasar kopi, ni orang ni dia cincin Dan ini diterang ke Quran Yau Mayuk Syafu Eh dalam dimana dibuka Ansa dan ada lontes Lontes itu dengkul Nah, dan karas itu namanya lontes Terus dan jengkel, dua jengkel, sengkel, sengi sara jengkel, itu dia anak, lontes, kecincin-cincin. Hmm. apa? di sujud jadi 三个是都要是身家呀，地那边嘛，啊，一个真真真真。那一个好男人就两个两边吃，那一个好男人就两个两边吃，小太阳大哥的伊拉苏就就马上睡去。在这边说嘛，我们地那边嘛，两个山，两个大哥。 Kontesten, Yahudi, Nasrani, dan ahli anak kafir. Itu cuma aku ke sembahyang. Ngaku ini ke sembahyang. Nanti setelah tahu sembahyang, yang ngaku tidak sembahyang. Dan mungkin biasa diperagak. No. Hanya sendiri tak orang Islam. Orang tak ada sembahyang tenang. Ayo rukuk. Rukuk kaget. 佢就喺上边度咧。小猪，小猪打嘅坐在位上，上黄牙嘅看到个仔上那个个个咧，你小猪家里嘅系想变更多，有啲我都别讲啦，哎呀，嗰个仔上，但系个仔上系咪仔上啊？嗯，哎，小猪，小猪嘅仔上。 Biasa kita dan esa, mereka yang biasa rupa. Kan itu biasa sujud. Nanti, lalu kalau nalantikan satu orang kakir ilah sujud, marang sujud, duji, kalaya stati iuna. Dan orang bisa sujud satu orang kakir. Ya, iya. Sebab ada panjang rata usaha. ada sama cara saya kaya nak dunia ngatu ngatu saya sehat kita sepuluh sehat tapi gelap mangan ini kini jadi dosa ke akhirat itu apa kenyataan saya tak tahu sehat sehat saya tak bisa kita pikirkan tak mungkin masa pandangnya mana lah isya eh lah isya kekerja lalu lencang gak bisa bengkok tapi bengkok gak bisa bengkok udah saya putus ya kukernya itu bengkoknya gak bisa kecocor Hasi akan aksarohum Kale khusyuk matane Tegasnya orang wani jangan Jadi yang kafir-kafir besok tak punya tempat itu Bintu terus Rasa yang sangat biasa ya, dana, ngalah merah, senyum, merah, namun para pacar yang guyang-guyu, ya manusia. Saya yang akan bingkli, terus teralami kejajar. Khoji akan absaru kebingkli, absaru pun peningale yang kaget. Padahal kehormung ketika yang kaget bila jenapa inah. isin ada jana isin ada kematian saya tidak jana isin Wahai kita amalan hari zaman anak saya dan kakak itu nali ketiga hukum ya nak ya suci di mana suci rahim syarimun dengan kita selamat kita sudah kafir Muhammad. Muhammad, 那你讲那有呀？我下午就刚吃了呀，刚吃吃呀，咋的啦？那怎么怎么就那那么吃吃？咋的？也是那阿哥的，哦，那吃吃。呃，本来感觉不小，现在为啥就难比？大家都是能够明白了，虽然恩恩先穆罕默德，全那穆罕默德那个，不单单。 Laman lang yang jadi kaji putang gara ada sapa yang pihaja yang hati itu kelayan itu cahaya yaitu Quran. Dan yang sengkel gara ada kaya Quran. Dan cahaya sana stagri diimpatkan. Nekso Quran ser-amser insan ebuan kakak. Tak seksa sipit-sipit. min hai su la ya mo sa dan sekura kura ne ti ku le e ka ku sa wa le me sa pa su ku si ti ti wa i la ra ti wa i ka ta ku ra wa u li an ra da ka ma ra ra ka sa ra na e ku un innaka iti mati katani reka jayatu ku mati dan kukulat Ikadan kata, tak cuci, sikit-sikit. Orang tak berkai saiki. Dan besok saya mangkat akan seksa naisot kekena wajan. Am tas ajaran kalum menarik mustahil. Diterus ayat melayang-melayangnya cara orang kata. Tutu jahatnya kanya Nabi Muhammad nalikaku jahat yang terhati wahyu Quran ini masyarakat. Untuk menjaga otak. kita tidak pernah. Mereka menawan Jadi tak kekan, tak bisa ngupai, nak menawar, berak kelempiman, berkakwe, jalan otak. Itu kan jenak tu sendiri lengkap. Angkas eluhum apa terjala sirah Muhammad hum ewang akhir. Nali ke nyampe atau bahwi jalan acuan em otak. dari mengkau kau yang kata minat dan sedang cara mengkentuan meskali merasa takutkan dan menawar ke jalan otak dan kafir dan diutahir berkakutkan berkakutkan dan cara iman jadi nanti kau berkenati La as'alukum alaihi asyarat Aku tak tahu ngomong ngomong nanti ada wahyu jalur tambah semata di malam malam syaiti jawi jengah hati am indah mulai diwakil kewenangan sana yang kafir utahi ngerti jarang gue tak ngene nek wong kafir ngerti jarang gue sahum yakukun mengatakan kafir kemulisi Bapak yang mengerti barang baik, mengerti eh, makhluk, tulisan-tulisan saya mengenai lagu makhluk saja itu cacat. Kaya sing diomong mau, nak menawa. Nah, terus kesialah, nuturi kanjeng nabi. Pasti. Tepas sabar sirah Muhammad li hukumi Rabbi kemarang putusannya temeran. Wes kesabar Muhammad. putusane pangeran wong Islam suwarga wong kafir neraka wis apa sing kafir senajan wong kafir dene nang ngene wong ngarani ngarani nek dan kan kowe kena syukur lan macam-macam terus Gusti Allah ngarang ake lan nganjuri wala takun lan ojo no Muhammad kasih titil kud kayane api sing duweni wakti nate sing duweni wakti niki isyarat syarat iku nate yunus istilah Al-Quran syarat itu lepuk wang nate sing duweni wakti nate yunus nalika jahat dengan umat yang jam Arah dipakai Melayu. Bila mana itu yang bisa anda yang pengelak, Melayu. Hmm. Ini. Ini dianggap salah. Nabi Yunus dianggap salah. Dianggap salah dengan kursi Allah. Dan jawab. Diancam dari umat itu Melayu. Padahal sudah diutusan. Ini salah. Tapi karena saku yang jenengan, dia anjan uang. Ada kita tadi ngayu, benar. Hmm. Jadi tangkat nabi Ya. Tangkat nabi jirinnya. Iki diisarai kanya nabi sing sadar, Ojo kaya nabi Yunus. Ibn Adha nalikannya dakwa sapa nabi Yunus. Nabi Yunus. وَهُوَ أَنْ عَلَيْكَ الْحَتِيُونَ اسْمَكَ غُرُو مَنِكُ سُوْسَةً Mengenai jero wakana iwa susah. Petang pulau dina, petang pulau tengi, orang di daya mati. Sampan daya ente, wang ore, nak jero wakana iwa, petang pulau dina, petang pulau tengi. Hmm. Lama anda jero tahu wang menawa orang. ketututan nutut enati yunus ni'mata nata rahmat dirhati yusan dan kemerana seorang ketutusan keparingan rahmat santan dengeran lalu dia saya ketutu yang nati yunus sampai ketemu waktu ara ina mene ara rasa ngantak ngantak ya uya nazumum nati yunus winatuh ora ente rahmat sanget pangeran dening prakerti puja cangkeme ewa disenjar kaya sedaten terus ma ada ada dicarno Tapi, Nabi Yunus nalikan itu, mas tasbih pernyataan tobat. Tasbih Nabi Yunus illa anta subhanaka kuntu ลาอิลาฮอิลลาอันตาสุบฮานะกะอินเนกุนตูมินาวาลูนีตัสเปตมันในกุรอานสุรัตอัลอันดียาจุสปิตุลัสชาเรียติยุลสมาตัสเตเกเรตัสตาเตรูบาตาติยุลัยอิลาติยุลสรับปูสัตตะเกเรต فجاءها هنوز فجاءت فمرها الأيلة في يونس إلى الشعر يقين تربع شعر ترى الأيلة شعر شعر يكون ترى نعطي أخيرا تتبع شعر تتبع نعطي لكن دعانا شعر إلى في يونس كل ما تتشفى فلنعطى عن تتبع وعن شعر لا تتبع أمات Udah tere kira-kira enten satus ewu lantun. Eh, wa arsalna wira di ati alfin au yazidin. Kau berarti yulis udah tere kira ada satus ewu kudil sikit. Eh, terus jauh iman kakek. Tehela alera pillos, tehát erre kellett volt a testet tökrát, tehát itt a lékele bátán, rám szöltetek odnáte, odnáte, most összerám kárte. Itt a lát, tehát erre pillos. Aki állját, tehát a udon.

Si kel duit di belaku risau kreset. Dasar orang saya itu hipnotis. Ya. Hipnotis. Ini sebetulnya itu beri kata yang harap. Lalu saya harap, jadi si itu itu sang kreset kreset. Ini bukan ada kaitan Tuhan. Tapi, kafir-kafir betah ketegel meleset ke Setelah kader api itu reksa kodai kursi Allah. Itu terhadap. Jadi wa kafir-kafir dalika kader api cakwah. Beraturnya itu tiga kursi kira kerja preset. Tapi datanya orang iso khusus kader api. Itu terhadap Al-Quran. Dan nah, wa kafir meleset terselirah bubuk habdat. diabsorbin kelakan pandangan mata lo. Lama sabi uu dari kada keberuda atas apa yang kafir al-zikra yang Qur'an. Baca dari kerudu Qur'an ke sampai na. Waya puluh la tunggu kafir kafir. Inilah gula baca itu yang ikhlas. Kamu ni kerana vai escutar da vai escutar car wada wa la dara la takor an illa yikra kachata pi tutta li ayati tanto da ayatate kor ad ku ishira bawiya pi tutta shaka وتجري سورة الحاقة سقية بسم الله الرحمن الرحيم لا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقف الله على الدجال صلى على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حب لله وحب